Ba, Bermeo aldera begira jarriko gara orain esan dizugun bezala, Bermeon asteburu hontan Euskal Herriko elektro txarangato paketa bat iragango baita. Honen inguruko argibideak eh, izateko, gaur etxek kultur elkartetik, eh, Jonander, erosi dugu telefonaren bestaldean. Kaixo, egunon? Egunon. Larun batean duzu itzordu, ezta? Bai, larun batean izango da, Bermeon egun osoko elektro txarangato paketa. Lehenengo aldia dela aipatu duzue, e, lehenengo aldia lako topaketa bate antolatzen dela? Bai, ba, bildu ginen bermeoko txosnak eta gaztizko etxet kultura elkartea, eta elkarlanean ba, aurrera egin diogu Euskal Herriko lehenengo elektrotxaranga topaketa ba, antolatzeari, eta ba, nahiko pos, posik gaude momentuz, ba, ditugu emaitzekin. Harreta mhm. eh, e, pizten digu, e, eh, txek kultur elkartea gazteizkoa delako esan duzun bezala, e, Bermeoko ba, txosna taldekoekin bildu zarete, harreman estua izan duzu beti? Nola suertatu da alako topaketa baten egitearen ideia? Ba, gu gazteiztik genukan pentsatuta uda aldean egitea topaketa gazteizen, baina arazo ezberdinen gatik, ba, elektrotxarangak jasaioak hartuta zituztela eta abar, ba, ezin izan genuen e, udan egin eta pentsatu genuen irailera atzeratzea. Eta ba, egun bat uda zieran, e, luzitza egun Bermeo kotxosnen proposamena egiteko elektrotxaranga topaketa irailean Bermeon, eta ordutik aurrera ba, elkarlanean aritu gara ba, topaketa prestatzen, bilerak, e, ba, beraiekin elektrotxarangak lortzen, eta ba, antolakuntzaren gauza guztiak lotzen. Topaketa honen helburua zein da? E, topaketaren helburua da e, kalea okupatzea. Kalea delako elektrotxarangen elektrotxarangen estenatokia kalea da eta azkenean baita e, bermeoko txesnen ba, eremua edo lekua kalea da. Orduan da kalea okupatzea eta kalean festa bat antolatzea. Kalean beraz izango da giro dudarik ez, e, elektrotxarangak izango zarete bertan protagonista, e, esan diguzu sei izango zaretela? Hasiera batean sei izango ginen, baina azkenean bati arazoak suertatu zaizkio eta bost egongo gara berme egun horretan. Egongo gara gazteizko txek elektrotxaranga, bilboko orkesta, aspitiko eskandalue, e, eh, motzaila banda mendarakoa, txarangazo portugaletekoa. E, ugari daude Euskal Herrian? Bai, bai Euskal Herrian e, gero eta gehiago suertatzen dira, baina momentu honetan ba, badaude elektrotxarangak e, Euskal Herrian. Boz bildu gara kasu honetan besteak beste kompromesu batzu zituztelako, baina espero dugu ba, beste edizio bat egiten badugu, beste urte batetan egiten badugu bigarrena, ba, gero eta gehiago batzea egunean. Hau bisiat, e, lehenengo aldia denez e, proba gisa hartuko duzu, bai, jungara frogatzera programazio bat dugu, ba, ez dakigu zutegu funtzionatuko duela ondo, baina eta kale jiraren metodo berria da, ez dakigu ondo jungo den elektrotxaranga ba, ba plaza bako itxan astea eta bero gotur e, plaza aldatzea eta orduan ba urten ba, froga moduan jungo da, eta ba, horretan hasiko dugu abertzen den modu berena, eta nola egin aldego Ba, lehenengo itzordua bada esan dugu, larun batuntan bermeon izango dela, egitaragoa prestatu duzue, eta em, eguerdiko amabietatik eh, aurrera izango dira ba, eskaintza guztiak, poteoa, herri, bazkaria, e, txalanga kirolak ere antolatu baitituzue tartean, eta alas, ez dakitzer azpimarratuko zenuke, aurten berezirik duzuena kartelean. Aurtengo berezirena da, e, zazpitan hasiko den, elektrotxaranga kale elektrotxaranga bako ikasiko da lehen esan duen bezala plaza batean, eta amagoz minuturo e, eh, plazas aldaketa, plaza aldaketa izango dugu, eta gero amaiera emateko guztio batera eh, amaituko dugu, ba, e, txosnagunean, bermeon. Zuk esango zenuke e, elektrotxarangak gustuko dituen horrek ezimesteko ezinbesteko ditzordua izango duela? Elektrotxaranga gustuko dituna eta ba, kalean jaia egotea kalean jaia ego, e, gustatzen saiona ba itzordu ona izango du premion larun bat honetan jaia gongo delako jende hurbilduko da e, laureun pertsonentzako herri baskari bat prestatu dugu eta egunean bertan e, laureun tiket horietatik e, gongo dira ba gerturatzen den guztia herri baskaria etortzeko Egunean berean, beraz, egun txartele jarriko dira, Baskarian. Bai, egunan bertan, eh, han egongo dira, egun txartela salgai. Zertzen uh -huh. guztia, bazkaltzeko ba, aukera izateko. Aha. E, agian entzule batek eh, badu gogoa, izango du gogoa, elkarrezketa entzun eta ba, bermeo aldera urbiltzea, e, eh, ze gomendatuko zeniok entzule horri? Ba, ondo pasatzeko gogoekin etortzeko, eta ba, alduen jende guztiarekin etortzeko bermeora. Mhm. Informazio eskuratzeko nora joarko genuke? Ba, informazioa dauka, dago e, gunean eta Facebook eta Twitter kontuetan, ba, Facebooken elektrotxaranga topaketa eta Twitterren e, abildua elektrotopaketa bilatzen eta hor ba, informazio guztia ditzen goaz. Ba, guzti honekin geratzen gara, Jonander, ez dakit zerbait gaitu nahiko zenuken? Ba, hori, ba, azke animatzea jendea eta fermeora gerturatzea egun horretan. Ba, dirazpen honekin geratzen gara, eskermila, gure telefono hartu izana. Bale, zuri.